Musu gizon handiak, pastu alak plazatu. Egun emazte bihoztoi bat nahi deiziegu aurkeztu. Mila bedeatzue hoita zazpian nizan txortuk basua igan onduan bi bigeren mundu gerla hasten delaik Simone Veiek ozuitzialako deportazionia bizitzen du. Gerla urrentzian abokatu diploma kausitzen du eta ondote kusagarri ministro ebilak atzen da mila bedeatzue junta hiutan hoita hamalauian du kausitzen abortian alteko legian iganazten politikoen egin bidia egin ihardokitzia ez ledin masteri. masterik Mila bedatze hita hiuntan hoita himbetzian, Europeak parlamentuko buia bilakatzen da Simone Vei, bimila eta batian soaen memoia entako alkarteko buia bilakatzen da, eta bimila eta sortzian akademia frantsezian sartzen. Historia ze hanitxetan eragile, et torquis une alcha salée. loi